بسم الله الرحمن الرحيم في باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما هذه الآية نزلت في من؟ التي في الباب التي قرأناها قال ما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما هل في آدم؟ لا لا من بنيه من أبنائه لأن آدم معصوم من الشرك تمام فسبب النزول <coughs> الذي جاء عن ابن عباس منكر منكر وقبل هذا أخذنا أي باب قبل هذا هذا الباب الثاني الباب الذي قبله الذي ونسبة النعمة لغير الله عدم الشكر إذا أصابتك مصيبة هل تشكر الله عليها نعم ايوه نعم نعم الشكر تكون فقط في النعمه اما الحمد يكون على كل حال طيب وبماذا يكون الشكر كيف تشكر الله نعم والعمل الصالح أي تطيعه تقوم بما أوجب عليك وتترك ما نهاك عنه طيب يقول الله أو يقول المصنف في قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون Donc à Allah appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le avec ou nommez-le avec. Et délaissez ceux qui sont font de l'ilhad dans ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont accompli ou commis. فهذا يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات يقول في شرح الكلمات الأسماء الحسنى أي الأسماء التي بلغت في الحسن غايته sont des noms qui, a, dans leur beauté, ont atteint le summum de la beauté. Il n'y a pas mieux. فادعوه بها أي سألوه وتوسلوا إليه بها سواء كان دعاء عبادة أو دعاء المسألة وذلك أن يختم مطلبه بما يناسبه من الأسماء الحسنى فإن يقول ربي اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم c'est-à-dire qu'on invoque Allah et qu'on fait tawassul par ses noms qu'il s'agisse de dua ibada ou dua mas'ala et c'est-à-dire tu finis ton, ton ta demande ton dua al-mas'ala par le nom qui qui euh, qui euh, s'accorde مثلا si tu dis Allah irhamni warhamni tu dis pas après فإنك مثلا شديد العقاب ما يناسب tu dis à Allah que tu me pardonnes que tu fasses miséricorde par quel nom tu veux le demander Al-Ghafour Ar-Rahim tu prends le nom qui correspond à la demande bien évidemment ou tu fais dua contre des gens qui ont fait du mal kuffar مثلا tu dis pas à la fin فإنك غفور رحيم ça correspond pas وذروا أي اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم Donc délaisser ces gens qui font de l'ilhad dans ce nom et délaisser le, leur jidal, la polémique. يلحدون في أسمائي الإلحاد بأسماء الله والعدول العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت. Donc l'ilhad dans les d'Allah, c'est le fait de les blasphémer, c'est-à-dire en reniant leur réalité et leur sens, qui ont été affirmés par le tartil, par le Tamfil, par un takif, par un tajbih, chercher un comment, chercher un équivalent, ou alors carrément les supprimer, en supprimer le sens. باسماء الله يقول في شرح الإجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن لو أسماء بلغت الحسن غايته وأن له من كل صفة كمال أعلاها وأكملها ثم يرشدنا أن نتوصل إليه ونسأله بها حتى يكون ذلك أخرى للإجابة واقرب ثم يامرنا بان نجتنب اهل الالحاد والتحريف ثم يتعود يتوعدهم بانه سيجزيهم وسيجازيهم يوم القيامه على الالحادهم وتحريفهم وسبحانه الله سبحانه وتعالى nous informe que ces noms ont atteint le summum de la beauté. Le cathédrique, ses attributs sont les plus parfaits. Donc après, il nous a indiqué de faire le tawassul par ces noms. C'est-à-dire qu'on fait la demande, on, fait, on prend ces noms pour intercéder dans notre demande. والتوسل يكون بثلاث أشياء ما هي التوسل الشرعي بثلاث أشياء ما هي ذكرنا واحدة par ce nom et attribut العمل الصالح و وسلم لا القران من صفات الله باسمائه وصفاته باعمال بالاعمال الصالحه وبقي واحد الرجل الصالح نعم. Donc pour que c'est de la demande soit plus à même d'être exaucée, نتواصل بأسمائه وصفاته Et on prend le nom qui correspond à la demande. Ou la sifat correspond à la demande. Et ensuite, Allah nous a ordonné de nous, de nous éloigner de al-had et qui les a menacés Yom al de subir un dur châtiment pour leur ilhad qu'on a expliqué. يقول الفوائد إثبات الأسماء الحسنى لله donc cela affirme que Allah est le plus beau nom ثانيا مشروعيه التوسل الى الله باسمائه الحسنى qu'il est légiféré de faire le tawassul auprès d'Allah par ses noms ثالثا وجوب حجر الملحدين في اسماء الله وصفاته اذا ايأس من اصلاحهم donc il faut faire le hajr des mulhidines dans le nom d'Allah et ses sifat si jamais on l'a désespéré qu'ils ne se repentent à savoir que l'ilhad aussi le sens de l'athéisme al-mulhid c'est également un athée mais là c'est un stellaire qui est khas fi asma'illah wa sifati c'est des gens qui s'apparentent à l'islam ou qui s'apparentent à l'iman c'est pas des musulmans il y en a avec des noms qui ne sont pas le nom d'Allah ou c'est des noms qui sont le nom d'Allah رابعا تحريم الالحاد في أسماء الله وصفاته ومن الإلحاد تسمية تسمية الله بما لم يسمي به نفسه أو نفي ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات donc l'ilhad est interdit et par l'ilhad par exemple le nommer par des noms qui, par lesquels il ne s'est pas nommé il ne faut pas laisser ça ou également renier des noms par lesquels il s'est nommé au contraire مناسبات الآية الباب حيث دلت الآية ولا تحريم للحاج في أسماء الله وصفاته donc ce verset est venu pour montrer l'interdiction بفعل للحد ولأن الله يستسخي به مناسبة الآية للتوحيد حيث حرمت الآية الإلحاد في أسماء الله وصفاته ومن الإلحاد تسمية المخلوق بأسماء الله وتسمية الله بأسماء المخلوقين وهذا الشرك في أسماء الله وصفاته Le verset est venu pour interdire également cet ilhad dans les noms et attributs. Parmi les ilhad, le fait de nommer une créature par l'un des noms d'Allah. Ou le fait de nommer Allah par des noms de la créature. Cela est du shirk dans le nom de la tribu. Et attention, كما قد ذكرنا أن من أسماء الله ما هو مشترك Parmi les noms d'Allah, certains qui sont communs, par lesquels Allah est nommé et la créature est nommée. Cependant, في حق الله ليس في حق كفي حق الله ليس كما يعني في حق المخلوق c'est pas pareil مثلا من اسماء الله العزيز dans le Coran Allah l'a nommé مثلا وقالت امراه العزيز العزيز c'est celui qui était par exemple chez qui habitait Youssouf Allah l'a nommé l'Aziz lui-même mais est-ce que c'est Aziz celle d'Allah là et il y a des noms qui sont eux khassa billah minha الرحمن نعم ايوه يا سيحات انوك يا كيو الله كسلم الرزاق مثلا ملك الملك نعم يقول ملاحظات مراتب إحساء أسماء الله التي بها يدخل المؤمن الجنة هي ثلاثة ليس لزوم حديث آه ان لله تسعة وتسعين اسما من حفظها واحصاها دخل الجنه là il parle de ça donc l'ihsa asma'illah de trois formes ihsa al-fadhiha wa adadiha c'est-à-dire connaître leur nombre leur terme plutôt mais l'adad c'est pas possible je sais pas pourquoi on a mis ça ou plutôt Nam. Non, Afwan. Quand il dit Adad, il veut dire Tusain. C'est-à-dire tu en connais 90. Tu en as mémorisé 90. Faham ma'aniha wa madlouliha. Tu comprends leur sens et ce qu'ils indiquent. du'a'uhu biha. L'invoquer avec. Quand même, l'invoquer avec. Après, il dit, « Ba'd asma'illah itlaquhu alayhi » مفردا كالحكيم أو مقترنا مع غيره كالسميع البصير وبعض الأسماء لا يجوز إطلاقها على الله إلا مقترنا بما يقابله كالدار والنافع لأن الكمال لا يحصل في هذا النوع من الأسماء إلا مقترنا مع ما يقابله فذكرك للدار وحده لا يكون مدحا إلا إذا ذكرت ما هو النافع فمن نضل les certains il est permis de les citer seuls comme Al-Hakim d'autres il est permis de les nommer avec un autre nom comme مثلا السميع البصير tu dis le Sami' et avec lui Al-Basir Al-Aziz Al-Hakim même et d'autres noms il n'est permis de les citer qu'en mettant en contrepartie car cela amène à la perfection مثلا Allah Azza wa Jal tu ne nommes pas Adar tout seul Dar c'est le qui nuit mais tu vas dire Adar An-Nafi' celui qui nuit et celui qui apporte car quand tu dis Adar ça ne pas la perfection alors quand tu dis Adar ou An-Nafi' c'est-à-dire qu'il te nuit mais également il t'apporte فهمتم وكذلك آه الماكر مثلا الماكر واحد ما يقال لله لكن الله يمكر بمن يمكر Allah complote envers ceux qui complotent car quand tu dis le makir tout seul il y a un côté nox il y a un côté défaut Donc, il faut que ces noms apportent à la perfection et soient exemple de tout défaut, de toute faiblesse, de tout manque. القاعدة في أسماء الله وصفاته أن تطلق على الله من أسماء وصفات ما أطلقه على نفسه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه ورسوله وتسكت ما سكت الله عنه ورسوله ان الله on attribue à Allah les noms qui sait, par lesquels s'est nommé lui-même, ainsi que le messager sallallahu alayhi wa sallam. On renie d'Allah les noms qui s'est renié de lui-même, et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ou tout nom qui amène à un défaut, bien évidemment. Et on se tait sur quoi Allah s'est tué lui-même, et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, quand on a un nom, ça c'est un nom d'Allah, sur lequel on n'a pas de dalil, mais en même temps, ce nom, ne laisse pas parler de défaut. On dit, on dit pas c'est pas nom d'Allah, on dit Allah Allah, on ne sait pas. Pourquoi Il faut que ce soit parmi ces noms qu'on ne connaisse pas. D'accord Donc on ne, peut pas dire ce n'est pas un de ces Donc on ne peut pas l'attribuer non plus. Parce qu'il y a un défaut qui ne nous est pas apparu. Donc, Allah s'est tu son message s'est tu on se tait également. Asma'ullah tawqifiyah. Asma'ullah tawqifiyah. Ils ont besoin d'une preuve. Ils ont besoin d'une preuve. Et certains ulama, ils ont fait la règle de القياس الأولى القياس الأولى يعني ما يكون في الإنسان مدح وكمال فالله أولى به أن يسمى به ويصف به ce qui est connu comme étant un attribut de perfection chez la créature العلى يقصد غدد الصباع هذا القياس اثبته الشيخ الاسلام وحتى هذا القياس فيه نظر كثيرا من باريس دليل اذن العقيده ليس فيها قياس العقيده ليس فيها قياس وهذا كل بعض المشايخ وانا اراد الكل احوط واحسن ثم يقول للإلحاد خمسة أقسام الإلحاد في كاتيجوري أحدها تسمية الأصنام <coughs> بشيء من أسماء الله كتسميتهم اللات من الإله كما on l'a dit en fait, de nommer une créature par un nom d'Allah ou alors trouver un dérivé comme Al-Lat الإله que c'est de ilah ثانيها تسمية الله بما لا يليق بجلاله كتسمية نصر له أبا وتسمية الفلاسفة له علة فاعلة le fait de nommer Allah d'un nom qui ne convient pas comme par exemple les Nasara qui l'ont nommé le Père ou alors les philosophes qui l'ont appelé la cause euh, comment on dirait comme s'il disait la mère nature également ثالثها وصفه بما يتعالى عنه وتقدس من النقائص كقول أخباث اليهود أنه استراح يوم السبت كذلك le fait de le décrire une chose dont il est exempt qui serait un défaut comme ce que les Yahoud ont dit qui s'est opposé au sixième jour أنا ما أعرف هذا أنا أعرف أنا نصارى أنا استراح يوم الأحد أما اليهود ils disent ça je connais pas je connais pas رابعها تعطيل أسماء الله الحسنى عن معانيها وجهد حقائقها كقول بعض الجهمية سمية بلا سمع وحي بلا حياة le fait de supprimer les noms d'Allah de leur sens réel comme certains qui ont dit comme le Jahmiya Samir sans Sam c'est-à-dire l'audience sans ouïe ou vivant sans vie هذا ليس له معنى apart from هذا خامسها تشبيه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه والحق ان يثبت ان يثبت لله أس أس ان يثبت لله بس اسماء normalement لا اسماء وصفات خاليه من مشابهه المخلوقين et le quatre et cinquième forme c'est le fait de faire ressembler Allah les, les attributs d'Allah à ceux de la créature لأن الله يقول ليس كمثله شيء il n'y a rien qui est comme lui on peut faire ressembler à sa créature cela est de l'ilhad c'est le kufr tajbih on appelle ça anthropomorphisme On appelle ça en français anthropoformisme. Et ça c'est plus lié à, à l'homme. De faire ressembler Allah à l'homme. أما التشبيه في العربية وأهم يدخل فيه كل المخلوقات البشر وغير البشر ثم قال وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه أي يشركون par rapport au verset يلحدون في أسمائه ابن ابن عباس il dit c'est يشركون مناسبه الاثار للباب وللتوحيد حيث وفاد الاثار انا راي ابن عباس ان الحج في اسماء الله شرك فبو ابن عباس للحج الشرك وعنه سموه اللات من الاله والعزى من العزيز selon ابن عباس que اللات c'est un الإله de l'ilah al-uzza c'est un mouchtaq de l'aziz donc ça c'est on a dérivé d'un nom vers un autre de nous d'Allah pour mettre sur la مناسبة الآثار للباب والتوحيد حيث وفاد الآثار أن ابن عباس يرى أن تسمية الأصنام بأسماء الله إلحاد في أسماء الله وقد ثبت أن الإلحاد في أسماء الله شرك كذلك أبو توحيد c'est ابن عباس يبوى كنومي لزيدول nommer الله idoles par للشرك nom تشبيه وعن الأعماش يدخلون فيها ما ليس منها qu'ils nomment qu'ils mettent dans le nom d'Allah ce qui, ce qui n'en fait pas partie exemple معروف مثال تسمية الله بما ليس من أسمائه ما هو Dieu dit c'est une traduction on dit là vous comme vous l'employez c'est une traduction son nom propre. J'ai vous avez mis le, la, majuscule. Et vous le nommez comme ça, tout va. Alors tout le monde sait Allah c'est qui. Et même que mettent Allah est plus connu que Dieu dans le monde entier. Dieu c'est pour les francophones. Quand tu vas dans d'autres pays, tu dis Dieu. Quand tu dis Allah, ils savent de qui tu parles. Tu vas quasiment pas trouver un homme qui ne connaisse pas le nom Allah. Même si c'est un faire. Allah, ma'loum. waoua A'raf al-Ma'arif. Dans tous les pays, il y a unanimité de savoir ce qui Allah, ils savent tous ce qui Allah. Donc pourquoi tu l'appelles Dieu C'est quoi la faïda Et en plus, Allah, ça aurait été plutôt le Dieu. Traduire, d'accord Ça aurait été le Dieu. Elle ah, m'a traduit il est par Dieu », non, c'est correct. Divinité, Allah m'a mana Et quand tu traduis « Mimbem? bab al-ishara, la chose. C'est pour indiquer une fois, deux fois comme ça. Ah, mais l'estimuleur, tu l'as plutôt comme ça. Là, c'est, là, là, c'est, t'en as fait un, un alam, un nom propre, dans lequel tu le nommes. Là, c'est plus une indication. C'est plus une traduction pour qui ne connaît pas le sens. Là, tu l'as nommé comme ça. Et on ne le fait pas pour la créature, on va le faire pour le créateur. Ah, abadan. Et ça, on a déjà parlé, parlé, parlé, parlé. فهذا يدخل في الإلحاد في أسمائه يقول مناسبة الأثار لباب التوحيد نعم ça on l'a lu le fait de nommer Allah par un nom qui n'est pas le, parmi les siens c'est celui du shirk car ce nom tu l'auras inventé ou alors tu l'auras pris d'une créature tu l'auras pris d'une créature comme c'est le cas de Dieu cela Dieu il y a un pluriel Allah il n'y a pas de pluriel Dieu il y a un féminin Allah il n'y a pas de féminin et Dieu les gens l'emploient pour n'importe qui n'importe quoi Allah personne n'emploie pour que Allah j'ai jamais entendu même un kafir employer Allah pour une créature jamais jusqu'à présent à main Dieu et Allah tout va à tout va donc هذا على اقل على اقل ila ta'addub ma'a Allah. C'est un très mauvais comportement avec Allah que nous médions. Au minimum. Au minimum. Un grand manque de respect. Adam ta'zim, هذا. Même si tu mets une majuscule. ايش دخل على الماجسكول؟ c'est dans la règle des kuffar le majuscule. نعم. ثم قال باب لا يقال السلام على الله. On ne dit pas le salam sur Allah. لأن هذا دعاء. هذا دعاء فكانك نزلت الله منزله المخلوق هذا ما يجوز وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله والسلام Selon Ibn Mas'ud, il dit que dans la salat, dans le tashahhud, en fait, nous disions la paix sur Allah de la part de ses serviteurs. Et la paix sur un tel et un tel. Et dans une version, c'est en fait c'est Jibril et Mikaël. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit La taqulu wassalam Allah. Ne dites pas la paix sur Allah. car c'est Allah qui est la paix. Il peut dire salam, là, ça va être... Mais mot-là, c'est un même sens. On va le citer, Inch'Allah. Mais eux, ils voulaient ce sens-là, de la paix. Il y a qu'on le cherche la kalimat. « يقول الشيخ كلمات في صلاة أي في التشهد le دون « As-salam ala fulain أي حلت بركة اسم السلام على المسلم عليه qui va obtenir la baraka de la, du salam de celui pour qui tu auras fait cette invocation فإن الله والسلام السلام اسم من أسماء الله الحسنى ومعناه السالم من كل تمثيل ونقص Donc, As-Salam, c'est parmi les noms d'Allah, les plus beaux. Quel sens veut-il dire Celui qui est exemple de tout équivalent et de tout moque, de tout défaut. الشرح الإجمالي يخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة وهو واحد منهم إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون في التشهد الأخير على الله وعلى بعض الأشخاص فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول وذلك أن السلام دعاء المسلم عليه بالسلامة والله سبحانه وتعالى غني عن ذلك فهو مالك السلامة والسلامة تطلب منه لا له Donc dans ce hadith, Ibn Mas'ud informe qu'il y a avant les Sahaba, dans le de tashahhud, il disait Assalamu Allah. Et que le Nabi sallam leur dit cela. Car le salam in Donc le fait de dire Assalamu Allah, c'est un dua. T'invoquer de la personne pour la personne, hein, la paix. Et Allah se pose de cela. Car Allah, justement, c'est lui qui possède la, la paix. C'est lui qui l'a créé. il est le maître de la paix donc la salama on lui demande à lui et on ne la demande pas pour lui فهذا ما يجوز يقول الفوائد تحريم قول السلام على الله مقصلان تعدي ثانيا إذا منع الإسلام من شيء أرشد إلى ما يغني عنه Là, j'ai pas compris ce qu'il veut dire. sais pas si vous voulez pas dire plutôt إذا منع السلام من شيء أرشد إلى ما يغني عنه الله أعلم je sais pas je sais pas saisi ثالثا السلام اسم من أسماء الله الحسنى السلام parmi les noms d'Allah d'où le fait de se nommer hein إذا كان السلام من أسماء الله d'où le fait de se nommer comment on peut se nommer Abdul Salam رابعا جواز الدعاء المخلوقين في الصلاه qui est permis d'invoquer pour quelqu'un dans la salat à quel moment on invoque dans la salat نعم و ها نعم السجود Fatiha sans doigt. Et également, quand hmm? ركوع ما علم دعاء في الركوع hmm? c'est un ذكر c'est pas un دعاء là في التشهد quel moment également c'est un doa Quand on se relève du recours, Sami Allah liman ben hamida, c'est un doha la exauce celui qui l'appelle. Également, à quel moment on se relève du sujoud Il ça. li Allah li C'est un doha. Et également, à quel moment Qulub, c'est pas tout le temps ça. Je parle dans les, euh, choses habituelles la salat. Dua al-siftah, après le takbir, avant de faire la fatiha, dua al-siftah, c'est dua. Il y a plein de dua dans la salat. la salat, enfin, dua, ibadah, wa fiha, dua al-mas'ala. Um, euh, يقول مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث على التحريم قول السلام على الله السلام على الله مناسبة الحديث التوحيد حيث وفاد الحديث أن السلام على الله نافذ التوحيد وذلك أن السلام دعاء بالسلامة من العيوب والنقائص والله منزه عن ذلك دوك euh, le الحديث dit qu'il n'est pas permis de dire Assalamu Allah, car cela s'oppose au tawhid, car cela amène à se comporter qu'Allah comme une créature. Et salama, fait de demander salam, c'est de demander d'être prémuniser, prémuniser des défauts et des manques et autres. Et Allah, bien sûr, exemple tout cela. Allah est parfait. مفهوم فهذا الذي أخذنا اليوم في هذين البابين وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك